Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la a Ràdio. Amb el treball en redacció de Sala Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el punts de la FM eh, en l'aplicació eh, per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra web wwwda I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, on en el dia d'avui teniu la pregunta del WhatsApp. Ja sabeu, 627980336, eh, on la pregunta que vos fem és Renovaries el teu abonament si continua Neville com a entrenador la temporada vinent? Pregunta que fem en el dia d'avui. Renovaries el teu abonament si continua Neville com a entrenador la temporada vinent? Repetim, 627 98 03 36. Passen les hores i encara no s'hem recuperat de l'esperpent viscut a nit en Mestalla en el sainet de la banqueta en l'últim canvi del València. Si m'apuren, està siguen pitjor conforme passen els minuts. Primero en lo pero porque el cambio va a acabar de matar equipo en el camp. No aporta res. después, porque la explicación del entrenador y las imágenes del esperpente en cuestión no fan más que agreujar el que visqueren. Si vos sembla, anem a pararnos en la explicación del entrenador. No, de ninguna manera. No sabía inicialmente que a Santos lo habían expulsado. Álvaro de momento, no, no sabía que a Santos lo habían expulsado. Y es cert, en que esta de mete el día después de ganar Plus, se ve con primer Negredo Y después, Boro le han de marcar al entrenador que de expulsar a Derral Santos que estaba no sé aún el entrenador ni a Santos. Continúa. Iba a saltar al, tener, al terreno de juego iba a salir Negredo y eh, me dijo, oye, que han expulsado a Santos, así que se ha girado y le dice, Abdenur, sales tú. Y Álvaro se ha sentado. Y el cuerpo técnico me ha llamado y me ha dicho, oye, ¿por qué no intentamos jugárnosla y tenemos a, a Joao Cancelo, Mustafi y Sequeira solo tres atrás? Para. Dicha, a els me al culo el aire. es el cuerpo técnico el que me dice, el que me... No, no, escolta, si tú eres el jefe, tú no te esplenares la boca de decir yo sóc el jefe, mane yo. I ara li tires la merda als teus ajudants en el canvi? És cert, se ha visto también en las imágenes de Canal Plus, Caldiro, que es, en efecto, el cos tècnic, entre Allestaran i Angulo, sabeu que están parlant en ell i li diuen... Eh, eh i barallen la possibilitat de, de treure Negredo. Però molt valent per dir que mana ell, però quan venen mal donar és la merda pels altres. Continua. y hemos decidido jugárnosla y hemos cambiado de opinión. Y quizás eh, por esa confusión estábamos cambiando inicialmente a Álvaro y cambié de opinión pensando que nos interesaba otro central y decidimos ir a la decisión inicial porque el cuerpo técnico y yo pensamos que teníamos que, que jugárnosla. No ha sido porque lo pidiera Mestalla. Y quizás... Eh, con la primera, con el primer cambio hubiera sido la mejor opción. ¿El primer cambio quién es? ¿El de Negredo o el de Abdelur? Y lo que es pichor, después cuando le dio Negredo que vais a ir, se el el idioma el Chermá, per qué el cambié? y el Chermán, mira la de que están jugando y digo, per fuego. Pues vale, per fuego. El Biscutanit no es sin mes, no, la enésima muestra que Gary Neville no está capacitado para entrenar al Valencia L'excomentarista de la cadena anglesa Sky es pensava que dirigir un equip de futbol era tan fàcil com sentar-se en un pató de televisió i analitzar a bou passat sobre una pantalla el que feien altres. La realitat se'l menja. Gary Neville dona ara la impressió de ser un individu sobrepassat pels esdeveniments i sense recursos per atraure esta nau endavant ni per a revertir una situació de la que ell és culpable en un important percentatge. No està per a, per a la so li ve molt gran. Neville pot alçar un mur més en paterna, electrificar les tanques, posar torretes amb francotiradors i aconseguir una ordre d'allunyament per a la ciutat esportiva de qualsevol que siga periodista. No pot tapar la evidència, i és que com a tècnic és absolutament incapaç. No està preparat per assentar-se a la banqueta del València. Ahir vegerem una mostra més del deficient treball del tècnic anglès ara és estou, no ara és l'altre, no ara al davant, no ara el que me demane la graderia... Era una circumstància que no estava treballada, la de que un canvi te poguera agafar a rengló seguit d'una expulsió. Neville no sabia què fer, perquè Neville no sap què fer en el dia a dia, perquè no val, perquè no està preparat. Podrà fer de Paterna un búnquer, que per a la seva desesperació, la materialització del seu treball se plasma en els partits que això sí són públics. I per molt que vulga tapar-ho, el que demostra l'equip és que l'entrenador ho és per amistat amb el propietari. Per cap raó més. L'Erasmus de, l'exglòria del United és una broma macabra i una taca negra en la història del club. Ara per ara, Gary Neville és un sop instant en el bulli. Amb això, crec que està tot dit. Gary Neville fa pitjor del que ja és una plantilla curteta, desastrosament planificada i amb unes limitacions més que ostensibles. No oblide tampoc de la plantilla. Les imatges apunten a tres futbolistes. Tres xungant-se en el moment del senet a la banqueta. Parejo somriu, Barragán riu i Enzo Pérez literalment es descollona. Tots hem tingut algun professor que quan de xicotets ens agafa riguemos en classes ha dit allò de isca vostè així davant i explique el que li fa tanta gràcia i així ens podem riure tots. I això demane jo, que isquen els tres en qüestió, fonamentalment Enzo Pérez, i ens expliquen què els causa tanta hilaritat. Perquè un servidor, imagine que tu també, que m'estàs sentint, no li veig ni puta la gràcia a la situació. De veritat, no trobe l'acudit per cap puesto. Per un costat, i acció deixa poca credibilitat, amb poca credibilitat, les paraules que venim sentint dels futbolistes tota la temporada de els primers interessants en canviar som nosaltres, eh, són conscients del que se juguem, etc etc. Per altre, també demostra el que creu està plantilla en el seu entrenador i el respecte que li tenen. I, per cert, no arriba a entendre els emèrits que han fet alguns futbolistes, parlo de Negredo, per a ser idolatrats. Més enllà de que la part esportiva és un dels fiascos més gran que he vist a la meva vida, en Mestalla, se dona una circumstància curiosa. Enmig de de l'huracà, amb Nuno, ahí estava Negredo, correjat per la graderia el dia de les Palmes, amb somriure del jugador en la llotja mentre els seus companys es passaven canutes contra els canaris. Se li veia preocupat al Xicón per l'equip. Ahir, enmig del sainet del canvi, Negredo cabrejat, perquè el van entrar en els minuts finals. Des de primera hora, quan el criden per aixir, va remugant en el cap. Quan li diuen de tornar a la banqueta, diu... Bueno, pues eso es que verá bien el partido. Després tira la botella d'aigua a terra en un rebot quan veu que eh, eh, Neville opta per a Denur. Altra volta, jo, jo i jo. No sé, però, però és molta casualitat que sempre agafe el mateix per enmig. I per últim no vull oblidar-me del propietari, de Peter Lim, responsable màxim de tot. A d'ell li deu econòmicament la vida al València, però molt canvia el tema o no sé jo si, si haguera acabat sent millor una llei concursal i començar de zero. Perquè si Peter Lim és propietari del València és, en una gran mesura, perquè la gent estirà al carrer a demanar-ho. Se li posa la catifa roja, i arribar a Mestalla en llor de multituds. Però Peter Lim ha oblidat a la gent. A Mestalla. A qui demanar, a qui el demanar com El Salvador. En definitiva, Peter Lim ha oblidat el valencianisme. Viu en la seva torre de marfil, executant amb el comandament a distància i repartint el club entre els seus amics. La composició de la plantilla és una conseqüència de deixar-la en mans de Nuno i Méndez i el bochorno del turista anglès és altra cara a la mostra. Olim comença a aplicar criteris esportius per la confecció de plantilla i elecció d'emprenedor o el camí és el d'una putrefacció progressiva que acabarà necrosant totes les estructures del club. Ahir és on veurem aquest estiu si Suso García Pitarc ha vingut de veritat a sumar o a endur-se la mort. L'elecció d'un entrenador és fonamental per al futur que se li presenta a este València. És a dir, amb molta probabilitat fora d'Europa la temporada vinent. <clears throat> Això farà que tingues que alleugerir pressupost per el fair play financer. Veurem els, dels jugadors que tinguin cartell quants volen quedar-se en un equip que no jugarà en Europa i volen quins futbolistes volen vindre a un equip que no va jugar competició europea. L'elecció de l'entrenador és també clau, perquè Mestalla està farta i comença a desconnectar-se del seu equip, perquè ja no es sent partícip de l'empresa de Mr. Lim. Si el propietari no rectifica i renova el seu amic en la banqueta, serà més del mateix. Serà com anar a un hort i plantar una sabata. Per molt que la regues, saps que ahir no va créixer res. 11 i 41, les infotos. fotos. El sainer de la banqueta encara cueja el viscut ahir en el tercer canvi de Gary Neville en el qual Boro i, Negredoli tenen que advertir de la segona groga i després ha de ser el seu germà qui li diga qui és el jugador a substituir. Cherishev no Enzo molt dubtós. Al rus li faran proves demà, però pot tindre un trencament muscular en el recte de la cama esquerra. Enzo té altre cop en el besó. Dubtes en el rival, ja que este matí no han votat entrenar a l'Ezama Junta Valverde ni a Duriz amb un cop en el costat ni a Cheita. Són dubtes per a dijous. Cau Toño, el lateral esquerre, patix una síndrome de la cua de l'estragal i serà baixa 3 setmanes. Ivan López són 6 setmanes pel trencament del menisc. A pel cinquè ple, València Bàsquet espera esgotar novament les localitats de la Fondeta per cinquena setmana consecutiva. El rival serà el Manresa a les 12 i mitja. 11 i 42, vos recordem la pregunta en el WhatsApp 62980336. Renovaries el teu abonament si continua Neville com a entrenador la temporada vinent? Pues esperem en el WhatsApp. Fem una pausa Y entre a sentir-vos y a desenvolupar tots este mes después quals que en el día de wii que son pro. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. Aparcar sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía. Y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro. Todo en fotografía. Calle Castellón número 2. Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 11 i 44, ja ho sabeu, cada dilluns per la nit és l'hora de sentir-vos. Tenim un WhatsApp per a que vosaltres opineu, per a que pugueu emetre la vostra opinió. La pregunta que vos fem és molt directa. Renovareu abonament si continua Gary Neville la propera temporada com a entrenador? Aquestes són les respostes. Whatsappéame Whatsappéame Whatsappéame Soc Juan de Benifalló i jo definitivament, després de molts anys tenint el passe, si continua este senyor, no pense renovar. De fet, ja fa diversos partits que no vaig al camp perquè va posar-me nerviós i de mala llet i després estar tota la setmana cabrejat, preferís no anar i així no m'evite els problemes i a voltes ja inclús ni veure el València perquè total, per ficar-se mala llet no val la pena. Buenas tardes, eh, mi nombre es Jorge Juanes, llamo desde Valencia. Rotundamente no, pero ya no por la temporada que están haciendo, sino porque no hay indicios de que este hombre, Peter Lim, vaya a cambiar absolutamente nada para la temporada que viene. Por lo tanto, si quiere seguir tirándose piedras contra su propio tejado, pues nada, y continúa así y ya está. Bueno, vamos a Valencia y a ver si a ver hay un, milagro y este hombre puede saber los ojos y se da cuenta de que esto no, va a ninguna parte. Soy Luis, Zamora Jericó y quiere desde Alcácer. El problema es que si n'hi ha persones que porten 10 anys o 15 anys renovant-se el passe automàticament per no perdre asiento. però jo te dic que si te reservaren asiento un any, per exemple, l'any que ve estaré en Gary Neville, eh, no n'hi hauria, però vamos, ni la meitat de gent. Però per no perdre l'asiento, deixa la sort que n'hi ha, que si n'hi ha uns 30.000 aficionats o 30.000 abonats que tots els anys renoven l'abono com a mínim. Hola, buenas Soy Vicente. Vicent. Ara eh, no renovaría, ya no sols es estiga a Neville, sino per el, proyecto que veig ara mateixa. Hola, soy Javi de Valencia. Yo no tengo el pase de, del Valencia, pero si tuviera el pase y renovasen a Neville, <laughs> pues no lo renovaría, la verdad. Y menos eh, viendo el camino de la, de la temporada si, parece que como siga todo no, no estaremos el año que viene en Europa, yo no lo renovaría. El meu nom és Gustavo i participé des de Benimodo. Jo diria que per supostíssim que no, no, no renovaria amb Neville a la banqueta, ni amb Neville ni tampoc amb qualsevol principiant via Mendes. Per altra banda, volia comentar-te, Salva Frogado, que només volia eh, dir que no compartia la, la teva opinió de que indiferentment de que amb Neville o no els aficionats renovaran tanmateix l'abonament. Simplement era això, que no, que no tenia la mateixa opinió, era simplement diferent. Gràcies, eh, vos escoltem i disculpeu. Hola, buenas noches, soy Ángel de Valencia. Pues la verdad es que como un valencianista posiblemente sí que renovaría, pero me costaría mucho, ¿eh? lo tendría que pensar y, la situación sería complicada cuando te llegara el momento de renovar. Venga, buenas noches, Amun Valencia. Buenas Manolo y Salva. Soy Dani desde Londres. La verdad es que en casa de tener el pase no creo que él renovara. Y mira que soy valencianista. pero pero, ya ya, ya clamo al cel. Bona siempre siempre amunt, good night. Jo la veritat és que m'ho pensaria molt. Traurem la bona vent l'any que ve si, si Eri continua a la banqueta del València i si la planificació esportiva no, no, canvi, no canvia. Però jo m'ho pensaria, però per exemple el meu pare que, que ve amb mi al futbol, jo crec que ell no s'ho pensaria, ell directament no se'n trauria com jo crec que moltíssima gent que este any està patint massa, lo que no ens mereixem las risas, son la risa de la liga, en els diners que hem gastat en fitxajes i que, i que estem així com estem ara mateixa. 11 i 48, les opinions, de moment, més no que sis, encara que hi ha gent que, per exemple, en el Twitter està, en el WhatsApp, no, en el Twitter està dient que ell és del València i que sí que va renovar el passe. Eh, però Normal. La, la majoria, Folgado, què tal? Bona nit. Normal. Tens és la teva teoria, la, teva teoria. Jo discrepo, jo veig molt de desencant jo i, so, i sobretot veig molt de desapego. Sí, però recent. I veig, no, no? i veig, recent, recent, i veig, molt, i veig molt de desapego El que ha perquè la gent comença a no sentir-se partícip del València. Comença a veure això com l'empresa de l'IM. És molt recent el que passa, Manolo. Hem de que no passen, no dic, dic que no. Que passen eh, les hores. De qualsevol manera, mm com diría José Manuel García, el tiempo? tiempo, es ese juez supremo que le quita razones. <laughs> Sí, senyor. Bueno, dit eh, tot això, eh, hem d'aludir avui a la tele, els companys de... Mm, ara és Movistar Cero. <laughs> Sí, que nos acostumem. Nos acostumem. Movistar Cero. El dia després, sí. el clàssic programa de futbol, Senyor, que tota ha editat Movistar Cero, uh mhm. -huh. i que avui ha tret les imatges, l'esperpent d'aire en la banqueta del València. Sí que és de dimensions considerables. La seqüència del fet és esta. Neville parla al Negredo per a fer el canvi, després de l'1-2. <laughs> En aquest moment, <coughs> expulsen a Derlan Santos. Primer Negredo i després Boro han d'advertir l'entrenador que han expulsat a Derlan Santos que estava a la seva bola xerrant amb Negredo i no se n'adona de l'expulsió ahir li diu Neville a Negredo que se sente, que no va a ser el canvi. Negredo tiene enfadada la botella de agua y diu després, pues nada, verá bien el partido. Veré, veré, veré. Veré bien el partido. O veré bien el partido. Veré bien el partido. Vale. Trava Calfar Abdenur i li demana rapidesa, li demana que s'incorpore ràpid al, al camp. pero en ese momento el quilen desde la banqueta y ahí se li veu, se li veu parlar amb Angulo i amb Allestaran, en les imatges que ha tret eh, Movistar 0. 0 Fonamentalment Movistar. sembla, per sí. les imatges que s'allestaran, Allestaran, qui crida l'atenció del tècnic. Val. Des de la banqueta li diuen que rectifique el canvi, correcte, ahí Allestaran sembla que està per allà, Angulo, no sabem si Phil està o no, el que sí sabem és que... Està, està en la banqueta. <coughs> sí que està, però no sabem si és si pren part o no. Sí, en les imatges sembla que hem vist, que no, no, que no. està en un cantonet senten Abdenur i, o, i o bé Negredo entén ràpidament que en assentar-se Abdenur és el qui va eixir o algú de la banqueta li diu alguna cosa a Ix. Neville li torna a dir que s'assente, perquè estan pensant-se el canvi en la banqueta, se ho xerrarà Neville amb els seus. Opten per Negredo. Però en plena explicació, Gay Neville se gira i li diu al germà i per què el canviem? i Phil mira un paper, no sé si és el que li ha passat a Llestarán i Angulo, no sé si és el que han consensuat, no sé si és que mira i fa pito, pito, gorgolito al que le toca el més bonito i diu, fuego. Pues fuego. I fuego va fora. Esta és la seqüència d'un canvi esperpèntic, en el qual, és cert, que no és l'agrada qui li fa el canvi a l'entrenador, Però sí és cert que demostra que entre els quatre folgado allò és el camarote de los hermanos Marx. És es que hi ha un moment, Manolo, de... Lo que jo no entenc és el moment de dubte. El moment en el que eh, va ser Negredo i posteriorment Neville rectifica i vol que entra Adenur, l'entenc perfectament. Vull dir, és una decisió coherent. Pot agradar o no perquè pots interpretar que el tècnic no té la valentia suficient com per a baixar Fuego, per a que Fuego faça de central, per cert, qui més capacitat estava per a ser central és Fuego, i curiosament Fuego qui abandona el terreny de xoc. Però bueno, pots interpretar que el tècnic, que el tècnic diu, bueno, preferís que no me claven l'altre gol, a veure si en alguna acció aïllada, pilota parada, estratègia, Audenor va bé de cap, te pot donar el gol de l'empat. Perfecte. Però a partir d'ahí, quan la grada canta Negredo, Negredo, Negredo, que coincidís en el moment en què ell li diu no, Audenor, para, posteriorment se torni a cridar a Negredo o algú de conya des de la banqueta, que és el que jo interprete, quan Neville li diu a Abdenur para, que no vas a eixir, algú de la banqueta, jo crec, de conya li diu a Negredo va, que te toca. I Negredo pensa que el tècnic l'ha cridat i Negredo ix. I al passar pel costat, Neville se li queda mirant i fa, però este on va? Perquè la cara del tècnic és dir, este on va? Este jo no l'he cridat. Li diu algo, a Negredo se cabrecha. Negredo en ese moment és quan diu, pues veré bien el partido. És en ese moment i torna a seure. I entonces la banqueta estan tots de descollonant-se. Se, se, se veuen les imatges de Zero Movistar com quan eh, Negredo disper segona volta i l'envien novament a la banqueta... Pues el partido, és, bien. No, no, això és la primera. En la segona, ell se gira i Parejo li diu jo no t'he dicho nada. Clar, però perquè això, clar. Eh, Negredo interpreta que algú de la banqueta li ha per dit això que va sals, Per això ell salsa. Uh mhm. -huh. I per això Neville Elvira quan diu, però on vas? i li diu, torna, torna a seure. I Negredo ja no entén res, per què? I se dona compte i diu, esto m'han pres el pèl. Mm. Vull dir, algú en la banqueta li pren el pèl, li pren el pèl i ells. No sé si és Enzo, que és qui està descollonant-se, perquè Enzo se descollona, sí. se riu Barragán, alguna riseta de Parejo, però jo Parejo no el veig riure tampoc. Fonamentalment eh, és, és se mínim, descollona Enzo i algo Barragán no aprecia ja més eh, rises ahí dins, però el que no entén Manolo és el moment de dubte, de Val, Negredo no hi, Sabdenur tampoc, però no sé què fer. I passa el temps i estan... Va passar els minuts i estan, com, entre ells fent un conclave. Estan els tres allí, fent que un conclave. no parlen tampoc massa i el temps passa i, i l'equip està pues, que no sap què fer, si va entrar Negredo, si va entrar un central o què va passar. Però bueno, la situació al final, Manolo, pues, és esperpèntica, ja contarem ahir que efectivament pues, veuríem perfectament amb tot luxe de detalls l'acció en el plus, i és el que acabem de veure esta nit. El li fa molt de mal al club. Movistar. De zero, perdó, Movistar. Li fa molt de mal al club, li fa molt de mal a l'entitat. Jo crec que qui més mal li fa és el tècnic, perquè la seva figura queda totalment desprestigiada després de lo de de lo d'ahir, no? Si tenia algun tipus de... de... I ara que parlarem en algú d'Anglaterra, a veure com es diu. Sí, demà parlarem, però l'autoritat de Neville jo crec que es, que es veu molt, molt mm, perjudicada, Manolo, de cara al vestidor i de cara a la grada. I de cara, crec, que també al cos de, de directius o de, o de consellers. Però, tu, però, però, sí. No sé què pensarà no, l'IM, però vamos, no, la seva figura no, queda veure, molt, molt que, perjudicada, que està, molt tocada. És que estan així no pinten res, no pinten no, No, correcte, correcte. Val? No, no, està el que ha de prendre la decisió està en Singapur. Sí. I per els indicis que tenim mínims, perquè ara l'informació està en Singapur i és absolutament hermètica, tots pensem, la sensació que tenim és que se va renovar l'entrenador. Mm. Per tant, jo no veig, vull dir, te vull que entendre quan dius allò de queda molt tocada la seva figura, però no entenc en què queda tocada. Home, Manolo, pues, jo crec que molta gent ha vist mmm, pues que, que és un tècnic que dubta, que no té les coses clares, que els futbolistes en la banqueta se descollonen, que no té autoritat, que no sap què fer, que tarda en reaccionar, vull dir... Va continuar, i? Que la grada coneix el nom... Va continuar, de... i? No, no, clar que va continuar, I? però això no resta pues, pues per a que la seva... tocada? Pues de cara a l'opinió pública, a, la, a tu, a mitjans de comunicació, a Arturo, a Pablo, que és un oient que... Que, que, que, que fora, queda molt tocada la seva figura, queda desprestigiada de cara a l'opinió pública, Manolo. Ja sé que va continuar, si ho van contar ahir, vaig treure jo el tema nit uh mhm. -huh. de que va continuar. Però la seva figura queda tocada, Manolo molt tocada, si ja estava tocada perquè era un tècnic mm, sense massa bagatge, quilometratge, etc, sense experiència, sense ser bagatge. que no llegia més partits, que era normalment superat per els altres tècnics, pues després de lo d'ahir, pues, eh, la imatge que se té de Neville en, en Espanya, en la Lliga o en l'afició de, de Mestalla està menys, eh, encara està més perjudicat Bueno, pues eh, a tota zona el dia d'avui Folgado ha tornat avui l'equip a treballar baix la plutxa. han començat en sessió de vídeo lo de sempre, no, a bona vídeo a repassar les errades, bueno, i les, rep i les repassem pa què? Bueno, pues sí, sessió de vídeo Manolo, sessió de vídeo i després treball de regeneratiu per a futbolistes que van disputar ahir el duel davant de l'Atleti de Madrid, més eh, intens, sessió d'activació per a la resta, uh mhm. -huh Y a partir de ahí, pues pendent de dos eh, futbolistes, Manolo, de Xerisef i de Enzo. Dos titulars que ja veremos si són alta per a encarar la, que no. la primera no eliminatoria d'Europa de, League el artículo Club Euro. Tu ja has contat que Xerisef no arriba, se tem que tinga un trencament fibrilar recta anterior cam esquerra, demà pues, resonancia nuclear magnètica para Xerisef, en principi no va arribar, i uh -huh. ja veurem si està per a la tornada. Jo crec que tampoc. Que sembla que tampoc. Van anunciar un trencament fibrilar. Este futbolista no ja va desaparèixer. I a partir d'ahí, pues, veure què ocorre a Menzo, que torna a tindre molèsties, que torna a tindre una lesió, o que recau de la lesió. El club no ha donat massa llum respecte a, a quina és la seva lesió. En principi sembla que no ha recaigut de la seva lesió. És, una, és un altre cop diferent. És en el Besó, és en el Besó, però, la però 5 Solio, centímetres més baix de la del Solio. La lesió en el Solio, ara és en el Besó, no té res a veure, és una altra, sí. però és una, és una altra lesió, és una nova lesió d'Enzo Pérez, Manolo, que no para de tindre una problemes eh, musculars, isquiotibials, bessons, ja, ja, ja, Solio... Hi hauria que veure els partits que s'ha perdut per lesió Enzo Pérez, eh? Xenoi, mm, la fractura de pòmul, no para de caure lesionat eh, Enzo Pérez, i és un futbolista, Manolo, molt complicat en la seva presència també, en el partit d'anada de l'Europa League davant l'Atlètic Club de, de Bilbao. Molt bé. Eh, tenim ja la jornada número 32 per al València Folgada, així avui eh, la Lliga de Futbol Professional els eh, horaris, ja tenim dia i data per al partit de la jornada 32. Sí, per al València-Sevilla, diumenge 10 d'abril, 10 d'abril a les 4 de la vesprada. L'horari ja el que, desgraciadament, pues, Va, estem, estem vaig acostumant. ser, <clears throat> vaig a ser cenizo. En les ganes que, oh, li, en les ganes que, que li tenim a Unai Emery, jo sé el que vas a dir. Que no ha guanyat encara amb el Sevilla fora de casa aquesta temporada, mm. no siga que el primer el guanya en la jornada 32. Perquè jo, tal com veig el València, ara mateix també el veig a anys llum del Sevilla. A anys llum del Sevilla. Aquesta és la realitat. No, és una realitat. És una realitat. A anys dels equips que estan dalt de la, de la taula de classificació. Demà, eh, descans, no? Que la Sicons s'ha guanyat. Demà descans, sí, demà descans. Per tornar a l'entrenament dimecres uh mhm. -huh. i viatjar cap a Bilbao. Exacte. Molt bé, Folgado, pues, eh, això pel que fa al València Club de Futbol, hem de parlar també del Llevant Unió Esportiva. La part bona, Salva, és eh, un punt menys per a la salvació, recurta un punt amb la salvació. Per cert, avui ha palmat el Rayo en espanyol, hem assistit al enèsim exercici de narcisisme de Paco Gémez, dient el entrenador de, el club debería buscar un entrenador, el problema soy yo, pues el problema es tú te'n vas, sin claro. Eh, el Llevant estaba a 6 puntos de la salvación, está a 5, Y esa es la part bona. La part roïn es que se queda en laterales. Sí, ja parlarem ahir, Manolo, de la, de la problemàtica amb, mm, amb Toño. En conegut también també problemes per a Ivan López. Ivan López, Ivan López perdó, té problemes en el Xenoi serà sotmès en les pròximes hores a més eh, proves. Demà també descansa el, el Llevant Esportiva. En principi, uh -huh. Manolo, se parla de eh, sis setmanes de, de baixa i de trencament del menisc extern del xenoi dretà. Uh -huh. Lesió d'Ivan López. En quant a Toño, se parla de tres setmanes de baixa per un problema en el turmell dretà. Per tant, mm, no està Toño per a l'esquerra, no està Orban que no pot participar perquè és un futbolista cedit pel València i en aquest conveni València llaman per a la sessió pues no se va pactar les mateixes condicions que en la sessió de Siqueira des de l'Atleti de Madrid. És a dir, que Llevant, si vol alinear, perquè no té a Toño lateral esquerre... Com sempre, ha de pagar una compensació econòmica. Ha de pagar una compensació econòmica. Sí. Saber, farà falta saber quina quantia és, si el Llevant estima... No, el Llevant no va pagar. No va pagar. No, el Llevant no paga. A mi la quantitat no m'ha transcendit. Uh mhm. -huh. És una quantitat superior als, eh, al mig milió d'euros. No va pagar. Però el Llevant, evidentment, Manolo, no, no va pagar. Ja no va sí. pagar. No si va pagar. estiguera sí que la solució el Llevant, però tampoc és precisament la solució. Però bueno, que, no, que en estos casos, Manolo, sempre hi ha un preu, uh mhm. -huh. però aquest preu no, no es paga. Està Així clar. Que, amb, sense Toño... Sense Iván López. Sense Iván López, pues, eh, avui ha tornat, afortunadament, Pedro López a la sessió de treball. Uh mhm. -huh. Pedro López, encara que avui ha tornat va jugar com a titular en banda dreta, sí. perquè no està Ivan López. I banda esquerra, no pot ser la solució de Rubi? Pues Juan Fran. Juan Fran. Clar. Que ja va jugar ahir després de la lesió de, de Toño. Per Me, tant, jugarà Metjani i David Navarro al centre? Metjani i Fedal. I Sembla Fedal. que Navarro no va entrar en l'11 i que la defensa del, del Llevant, segons a mi me contava Ismael Garra des de Superdeporte, uh -huh. pues va ser la integrada per eh, Pedro López en la dreta, per Juan Fran a l'esquerra i per Fedal i Metjani com a, com a centrals. A partir d'ahir, el Llevant, el Llevant té tota la setmana, diríem, neta per a, per a preparar el partit davant del València, Correcte. a diferència de lo que li ocorre al València, que té el compromís de, de l'Europa League. Davant el Atlètic Club de Bilbao. Folgado, alguna coseta més que comentar? Pues no res, Manolo. I la jornada també 32 sí, per al, per al Llevant. per al Llevant dissabte 9 d'abril a les 10 Betis, eh, llevan d'Unió Esportiva. El partit de Novert, que tant se vol carregar-te, vas. Pues ara li toca... El... Si me deixes quedar-me al principi de la tertúlia, M'acaben d'enviar una cosa al WhatsApp que igual és interessant respecte al futur de, de, sí? de Neville. Pues, que, pues mira, sí. anem a fer una cosa. 12 i 3 de la nit, tanquem la part informativa, entrem ja en el temps de tertúlia i obriguem amb el que ens vaig a contar Saba Folgado des de ja en eh, Esports 97 nit. Ara, en arrencar la tertúlia, novetats sobre la continuïtat de Gary Neville. Esports 97 nit, La Tertúlia. Arranca el tercer tema de tertúlia i d'anàlisi. Tenim eh, a tots els tres contertúlies. Imagina que baixant des de estarà el company Julián Montoro, el seu director. Eh, ja està per ací el company Toni Galindo. Hola, Toni, què tal? Bona nit. Què tal? Bona nit. Què Benvingut de nou. Molt bé, moltes gràcies. Està per ací el presentador del Murciela con Levante Televisió, Vicent Semperé. Hola, compi, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, què tal? Com estàs? Molt bé, vi les imatges, eh, famoses de... Jo també. Crec que donem per a comentar llarg i estès. Sí, sí, sí. sí llarg sí, sí, i estès. Sí, sí. I s'ha quedat, en els primers minuts de la tertúlia s'ha afolgat perquè t'he de comentar alguna cosa. Estem especulant tots <coughs> perquè la informació és molt reduïda, al voltant de Gary Neville i del seu futur. Esa Falgado té alguna coseta que contar sobre l'actual entrenador del València Club de Futbol. Pues ahora la fuente es molt fiable, Manolo, evidentment uh mhm. -huh. això ara, a hores d'ara no es pot confirmar, però la fuente és eh, lo suficientment fiable com per a que a hores d'ara puguem la esta informació. Uh mhm. -huh. Neville eh, viu en una casa de lloguer, uh mhm. -huh. en un chalet en la urbanización Santa Bàrbara. Al costat de Matar, de la ciudad esportiva. Al igual que el seu germà Phil Neville, els dos germans Neville viuen ahí davant, pràctica, per la que vaig sàpiga, pràcticament davant de Quinèpolis. Correcte. Quan ell va arribar, uh mhm. -huh. i va tindre clar on volia viure, uh mhm. -huh. va jugar la casa. Sí. El lloguer, m'acaben de dir que el va fer per a dos temporades i mitja. Vull dir, dos temporades i mitja de lloguer en una casa jo crec que no te ho imposa ningú quan vas a jugar una, uh mhm. -huh. una casa. Si només arribar ja jogues la teua vivenda dos temporades i mitja és perquè entens que vas a estar així la mitja de temporada que resta per a que acabe esta temporada i que probablement pugues dar dos més, mínim. Per tant, jo no sé això si ho podem interpretar com que Neville des del primer dia sabia a lo que venia que venia no sols per al final de temporada sinó que sabia o era... si te recordes que va dir no me crec que siga interí, un interí no maneja la família... No... Les xiquetes, les filles, etc. Correcte. No sé això com se pot interpretar, Manolo, però ja t'he dit que la font és fiable. Uh -huh. Neville, quan va arribar, va jugar dos anys i mig la seva vivenda en, en Santa Bàrbara. És que arriba a tenir una promesa. a partir d'ahí, Manolo, pues cadascú que ho interprete com vulgui, clar pues yo creo que la interpretació està clara, no, claríssima, però vamos, eh, des del minut 1, quan va arribar, quan asaventaron que duia así a les filles i a la dona, cual, vull <coughs> un interí per sis mesos no, no, no, no a la casa. A veure, un siempre molt clar, i això que ve per temporada i mitja, eh, encara que està a mitad de, de, de tal, eh, per exemple, la família sí que ella continúa a Madrid, i va cada dos per tres quan va deixar lliure, per exemple, la jornada de demà segur que agarrarà l'AVE, eh, si no demà, però habitualment ho fa, va a Madrid, visita el fill, està en ell, que és lo normal, i, i vull dir, quan tu no sé tu la família des de... A més, i més els anglesos, eh?, que són com són. I més els anglesos que són com són. A mi se complexa d'insularitat que els fa sempre ser una miqueta reserós de tot el que no siga anglès, tal i qual. Quan un tio ve així, du així la família... I, i Neville, que això no ve així de, de, de la seva ciutat ni, ni en aigua calenta, eh? Correcte. o sea, eh, Ixe, eh, vamos, la, la situació que acabo de descriure està molt clara. Ha vingut tenir una promesa... És el, el que s'interpreta. Abans que res, vull saludar a la policia local de Pusol, que tenim fidels oients allí. I, ah, pues queda i, saludada la policia i, local eh? de Pusol. I si se'm m'estalvia alguna multa futura, pues, pues perfecte. Està també, bé, no, eh? està molt ben fet això. Estan, estan en el quartelillo ara, allí? Eh, bueno, no. <laughs> Però bueno. a casa. Sé sí que van fent patrulla, van fent patrulla i van pues, escoltar. una salutació, una salutació sí, sí, molt teniu, gran. Teniu, teniu sí, clar, Que passen per Santa Barro ara, per favor, sí, que pasen per Santa Bárbara. <laughs> Que algo, no? a cuidar al nuestro entrenador de las <laughs> próximas dos temporadas. Bueno, yo os digo una cosa. Eh, eh igual que todos he visto el, el vídeo de Cero eh, Movistar, eh? Cero, o Cero Movistar, no sé. Vale. yo eh, estaba ahí en mi casa mirando el partido y fuera de de antena ho estaba comentando a Vicenç. <laughs> Perdó, eh, Nacho, diu... Eh, diu, en cualquier caso, pagar una indemnización para anular el alquiler no es un drama para el bolsillo de esta gente. Terrao. Y digo, pero el dato acojona. Terrao. <laughs> No, no, sí, sí, sí, claro. lo, desconegam, lo que le desconegam es si pel lloguer de la, del, del chalet, que serà una mansió, evidentment, mm. un xalet desde des de obliguen de inici, estigues el des que estigues, a pagar un lloguer de... Uh -huh. Igual tu fa, te, necessites 10 anys, de dos per, a, per a guanyar aquests diners i ells això s'ho gasten en un sopar. No, no, que no és normal, que quan uh mm-hmm. -huh. tu llogues alguna cosa et diuen no, obligat, has d'estar així, dos anys i mig, no ho sé. Mm. Desconec, desconec el contracte i a hores d'ara pues, no se pot eh, confirmar. Però vamos, no sé si serà significatiu Si tu el no. ja per aquest temps, és que idea de quedar-te poc de temps no dus. No, no. no. Si no, no el llogaries per aquest temps. Te'n vas l'hotel, no sé. Està claríssim. Folgado, vols afegir alguna cosa més? Pues no, no tinc ja més detalls. Ja s'ha fet així prou, no? No tinc ja, pues he deixat ahí un bon, un bon tema per la tertúlia. Ara me'n vaig a casa. Ah, te vas a casa. Tu ja dices ahí, la soltes i la dices ahí entrarem en aquest tema, entrarem en aquest tema, eh, que va ser, lògicament, eh, un tema important en la nit d'avui. Sempre s'ha quedat fred, sempre està encara pegant-li voltes. No, sí, no, no, no, no, no, no reacciona, eh? No reacciona, Sempre. Eh, no, és que jo, no com, jo la veia vindre i totes aquestes dades eh, apuntalen, no? O sea, és com la falla, no? Que està allà a lo millor ahí caiguent, però eh, l'apuntales, l'apuntales i, i sí, me quadra, me quadra, me quadra tot. Mm. Pues a expenses de com acaba esta temporada, perquè això està per veure, uh mhm. -huh eh, jo pense que el, si això es confirma, eh, imagineu si ja com arranca la pròxima temporada en Mestalla tot encabronat. És que eh, vagin. És que vagin. Bueno, eh, jo també m'apunte a, a, la, a la teoria de, de Folgado. És a dir, eh, ja s'han viscut eh, moltes èpoques eh, dolentes del València i on la, la gent jo la pròxima temporada trenca el passe, no torna a aparèixer i la gent va eh, així la gent ha viscut l'època de Koeman i l'any següent estava, estava renovant el <laughs> passe. Eh, mm, el, el, el, el bo que té el València és que... no, no oblides que, l'any no, no que de Koeman se va aconseguir una Copa del Rei, eh? Sí, bueno, bé, mm, però, però jo, abans de que aconseguira aquesta Copa del Rei, jo estava en el camp i escoltava que l'any que ve trenca el passe, l'any que ve trenca el passe. No, bueno, és, és Al eh. final, eh, la gent... Eh, continua, renova, renova el passe i, i n'hi haurà gent que es donarà de baixa, uh mhm. -huh. això no ho dubtes, eh? Uh -huh. Això mhm. també t'ho dic jo però que al final la gent va respondre, perquè el València sempre el té... I... Un 80% dels que han enviat missatge, clar, una cosa és enviar un WhatsApp i altra cosa és fer-ho. Claro. Però han dit el que, 80% que amb Gary Neville no van. Siguen generosos. No tornen. Diuen que no tornen. Mm, parlem de Galineville... Però jo no ho acabo de creure, això. Sí que és de veres que esta setmana, i m'ho deia, este matí al Murciélago, jo també ho he palpat en gent del meu entorn pròxim, que la gent ja no està anant a Mestalla. Vull dir, molta gent que té el pas esta temporada ja s'ha desenganyat. Eh, eh, Escoltem a un oient que ha enviat se WhatsApp. Diu, és es que jo ja no vaig, mm -hmm. perquè per anar allà i ficar-me de mala, de mala bava pues m'estalvié i se m'alabava, diu, no ho veig ni per la tele, i està passant a molts valencianistes. No, jo per la tele sí que el veig, i, i en l'època de Koeman que jo tenia el PC, jo anava, <laughs> i, i, i anava hasta, fins que vas dir, deixa d'anar, i molts, molts partits ja no anava, i per l'any següent, pues, per circumstàncies ja no el va renovar, però perquè, perquè ja no, no podia renovar-lo però jo estic convençut que molta de la gent que està dient que ara no va renovar el passe, jo crec que sí que el va renovar, perquè ho has vist molts anys. Sí, perquè també hi ha gent que, com es dia, un dels oients sí que ha donat una de les claus, que és Mm, renovem el passe per a no perdre el seient. Claro, és que... La etiqueta del seient, clar. Tu perds tots els drets. Sí, però això està acabant-se, perquè n'hi havia una llista d'espera famosa que no se va aclarir mai, i sa oficialitat de la llista d'espera... Per això, me diu David Jiménez, és veritat, jo, jo m'he enganyat en, en, en eh, altra organització, Santa Bàrbara és la que està en Rocafort, sí, no? Sí, sí, és la carretera de Rocafort cap a Bétera. Era carretera Rocaforca sí. cap Ahí son vivía Quique Sánchez Flores, yo recuerdo correcte. una guardia de la famosa correcte. noche de cuchillos que ejecutaron a Fran Escribá uh mm-hmm. -huh. y compañía. Ahí se va a ser en Santa Bárbara. Uh mm-hmm. -huh. y, y, y sí, en efecto, Santa Bárbara es una urbanización eh, de Rocafort y está en esa carretera que va cap a Correcte. En efecte, pues, eh, s'incorpora a les eh, 12 i 13 amb el característic aroma a cafè, el director de... Bueno, Folgado, gràcies, eh, per la dada. Vinga, adéu. Ara li comentarem a Julien, que segur que li fa la gràcia ah. també i segur que li fica molt content. El director de Superdeporte, Julián Montoro, que ja està per així, amb el seu cafè habitual dels dilluns. Hola, Julián, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Avui és cafè en ibuprofeno. En ibuprofeno. Que, estàs malet, malet? tenim, super tenim ha... una pandèmia. En super ni una pandèmia. O sea, sí, estan allò... tots? Sí, mira, Andreu se que ha caigut. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Carlos la setmana passada. Que, però que els feu ahir? Dolent, què es fas? Com els exprimixes, tio? Hi ha molt de contacte físic, ahí. Pareixes el preparador físic de Nuno. Hòstia. Estan caient tots. Ahí sí Pepito de Museros també va caure. Pepito de, mira, Pepito de Museros avui no ha tocat. Ai, és que està tocat. Ai, mitja sí. Val, val, val, val, val. Ah. Me diuen que sí. Això és que Julen sabe... No, ha de ser, no, no, ha de ser que Julen també coneix d'alguna cosa Pepito de Museros. No saben per què, però eh, que és un oient que toques dilluns en el, en el WhatsApp. Pepito de ah, Museros. Pepito de Museros és com Pepe de Vetera. El coneix tot el món. Sí, vols dir? No se'n recordeu de Pepe de Vetera? Pepe de Vetera era un clàssic. Bé. Correcte. Clàssic de Don Pío, no? Correcte. I se el tota tot el món. I se, i se, i, com, com li deia? I Motoret. Els dos clàssics de Don Pío en poder Descanse, el Pepe de Vetera i Motoret. Correcte. Sí, senyor. Ens contaràs a Folgado, que és una dada... Ara entrarem en l'esperpent del sainet d'ahir de la banqueta, que avui hem vist les imatges i, i ja tenim més pormenoritzat del que ha ocorregut. Eh, sobre el tema de Neville i la seva continuïtat, eh, que tots tenim la impressió de que pot continuar en el València eh, eh, Fagó dona la dada que li acaben de confirmar que eh, el lloguer que té Gaineville de la seva actual vivenda el té per dos anys i mig uh mhm. -huh. te diu alguna cosa esta dada? sí, sí, sí, clar però sempre n'hi ha un però no? jo no és informació però pense que no pues algo me diu a veure, a Montoro hi que saber llegir-lo entre línies i, i jo que ja en la taula vas compartir anys en ell i ara eh, portem dos anys així en, aquesta esta nova aventura eh, cada volta eh, desxifre millor el llenguatge no verbal de Montoro uh mhm. -huh. val? de Julián Montoro, director de Superdeporte fa unes setmanes Montoro, tot i eh, Super havia publicat alguns entrenadors i tal ell està eh, eh, més tendent a pensar que Neville anava a continuar. Ara, a dia d'avui, diu que ell pensa que no. Ell diu que és sensació, però ahir me dóna la impressió que n'hi ha un pozo d'informació darrere d'eixe no que ens acaba de donar Julián Montoro. Però és que, Manolo, és que aquesta informació <clears throat> és molt complicada de traure, o no? Trau, trau un billet a Singapur, no? Aquesta informació... Uf jo no la tinc. Jo, vamos, ni crec que ningú la té. Entonces, a partir d'ahí, pues, te tens que guiar un poc per, per, per, per altres coses, no? Per, per, per coses que pots sí, observar sí. o, mm-hmm. o, o coses que creus que pot pensar eh, jo, qui, qui, jo la sensació pensar, sincerament no? a les danes és que va continuar sí. la, bueno. la, la meua, però clar, quan tu tens la teua Espera, espera, algo tens. No, no... Sí, sí, sí, que te conec ja. <laughs> és la prova de que no ho sabem perquè igual que jo penso una cosa, el que està enfront pensa una altra i el que està allí una altra. Això també és una realitat de, de la història. 12 i 17. Eh, vos recordo la pregunta que estem fent en el WhatsApp, ja ho sabeu, en el 627980336. Eh, Renovaries el teu abonament si continua Neville com a entrenador la temporada vinent? Fem una pausa per la publicitat i entrem en eh, les imatges que avui ens han oferit els companys de Zero Movistar en el dia després, eh, el programa no canvia el nom, eh, sobre el Sainet m'agrada molt la portada de... perquè era més col·loquial Gary Selia que era la portada d'avui de, de Superdeporte sí, és que, és que és un lío, no? sí, és un lío i ara intentarem eh, reproduir per a la gent que no hagi vist les imatges les intentarem reproduir més o menys la seqüència que hem vist avui en Cero Movistar 12 i 17, fem una pausa per a la publicitat i tornem així en la 97 punts de ràdio a Esports 97 fins a la 1 de la matinada Dale traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con traca los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿O tegua falla es de categoría internacional o encara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación traca es gratis. Dale traca al móvil. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La avenida del automóvil cerca, aparcar sin problema. 15 marcas Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, València. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 19. Anem a entrar en l'episodi d'ahir de, la, de la banqueta. Segons el que hem vist avui en, en Cero Movistar, en el dia de després, Eh, eh, eh, Toni ha vist les imatges del vídeo mm. Juli imagina que dalt en, en Super les haurà vist i sempre també entenc que, que les ha vistes vull dir, si del, eh, per al oient que no les ha vistes encara eh, anem a intentar reproduir més o menys el que hem vist en aquestes imatges del dia, del dia després si veieu que hi ha alguna cosa que voleu eh, rectificar-me o la que no esteu d'acord en la relació dels fets en la seqüència dels fets, m'ho digueu i, i entrem eh, Yo, yo simplement diré una cosa. Jo, sí. quan estava mirant el partit en casa, eh, clar, l'extensió de les imatges d'avui, perquè ja entren moltes més càmeres a, a, en xoc, jo irem a casa, eh, mirava el partit i me pensava, vos ho juro, eh, mm. me pensava que, perquè vaig veure eh, a Negredo fent el xiquito la calzada davant darrere, xina, pa que sí, pa que allà, i me pensava, vos ho juro, i estalla cantant Negredo, Negredo, me pensava que m'estalla s'estava xoteant del de del canvi de Negredo, de la situació, perquè dic, això, dic, que perquè no sabia exactament què estava passant, i al final, clar, vas dir, però sí que collons... I avui, avui clar, quan he vist les imatges, eh, eh és que m'ha pregut tan surrealista, clar, és allò de... de entra de Nur, o sigui, primer, no, primer entra... Eh, la situació és que anava a entrar... Sembla que repassem... Sí, per favor, per Va, favor, perquè... Este, la història és que està en la banda Gary Neville parlant amb Álvaro Negredo per a fer el canvi. El últim canvi. Hasta ahí tot normal. Hasta ahí... Sí, sí, sí, clar. ja <laughs> dic, Anava jo que treure... Motolo i aquí llegir l'altre línia. Anava a treure una bander. Fins ahí sí. tot normal. En ese moment expulsen a Berlán Santos. Val? I primer Negredo i després Boro... Vull dir, li diuen, és la segunda. Li diuen, és la segon groga. En ese moment li diu a Negredo que ell no va ser el canvi, que s'assente. Negredo, rebotat, és a dir, cabrejar com una mona, tira la botella d'aigua a terra i diu ahí no un dubte si és verà bien el partido, referència a l'entrenador, o veré bien el partido, referència que va acabar el partit còmodament assegut en la banqueta. ¿Val? El dia després han traduït com verà, verà bien el partido. ¿Val? entonces tot Traba... cas, ja un desplante. Sí, ja, ja, és un, ya es un desplante, en efecte. Estava Calfar Abdenur i li demana quickly, rapidesa, que se fique ja perquè baixi. Però en aquest moment el criden des de la banqueta. Val? I les imatges que jo he vist, no sé si vosaltres heu algo diferent, se veu a Neville parlant amb Angulo sí. i amb Allestaran. Mm. Fi Neville estar un cantonet. Sí, està apartat. Mhm. Des de la banqueta li diuen que rectifique el canvi i en aquest moment senten Abdenur quan senten a Benur, probablement algú està de xunga a la banqueta i li diu a Negredo que baixi. Negredo lleven, i... lleven varios de xunga, eh? I quan Neville veu si Negredo diu, tu on vas? A la banqueta una altra volta. Sí, que ahí la cara de, de Neville també és un poquet un poema. Claro, mirant a, a, a Negredo i li fa... Val? No, no, tira, tira. Ni un detalle, Manolo. Sí. Eh, quan Kidra de Nur és quan Mestalla comença a corejar Negredo, Negredo, Negredo, Negredo, i Negredo fa un xer rotllo Similar, sí, saluda, saluda. Similar sí, sí, saluda. a quan estava apartat per Nuno. Les Palma, el partit de les Palmes, somriente a la llotja. Vale, molt paregut a això. És que Negredo va acumulant-les. Val. Eh, com s'estan pensant el canvi, li diu a Negredo que s'assente en la banqueta. I jo ten per Negredo. I en plena explicació de Gary Neville a Negredo de el que van a fer, se gira Neville al seu germà i li diu... ¿Por qué lo quito? ¿Y por qué lo quito? Per qui el lleve? Y ahí, la imagen que yo veo es que Neville mira una lista, no sé qué ella habría ni esa llista, no sé si sería l'11, si sería alguna nota que le habría pasado a llista, no sé qué, pero tiene toda la, pinta de que en una improvisación, sobre la marcha, Phil a fuego. pues, a fuego, a fuego. y ahí ya, mm. a mi señal, iré el fuego. Lleven a Javi fuego És a dir, no tens un central i, i li lleves força al mig del camp. <laughs> Vull dir, la sensació d'improvisació, de... que després hi ha una cosa que me fa molta gràcia. Arturo, podem recuperar per fer una altra volta el tall d'ahir de l'explicació? Anem a ficar els primers segons. No. de ninguna manera. No sabía inicialmente que a Santos lo habían expulsado. Álvaro iba a saltar al, terreno de juego, iba a salir Negredo y eh, me dijo, oye, que han expulsado a Santos. Así que se ha girado y le dice, Abdenur, sales tú y Álvaro se ha sentado. Y el cuerpo técnico me ha llamado y me ha dicho, oye, ¿por Para. Y el cuerpo técnico me ha llamado, Mudir el tío que se plena la boca fue unas mm. semanas cuando iba a estar a decir yo soy que el jefe, yo soy que el que mana, yo soy que el que tal, pero con ya que tira la merda delante del cambio, no, no, es que mi cuerpo técnico me ha dicho, ahí sí que repartís culpes. Para decir que el jefe y que soy el que mana, sí que pega el pas. Pero el coach técnico le, ha dicho que traga Negredo. No, no, le han dicho que rectificaba el cambio. Claro, que per què no... Que Per què no... Eh, Porque no era eh, supervaliente correcte, y ponía tres detrás. Que sí, traguera Negredo. Sí, correcte, sí, sí, sí. Uh -huh. Però lo, lo que, lo que me, me fa molta gràcia és que el dia que se li pregunta per el protagonisme que estava prenent Paco i Estarán en els primers entrenaments, vos vull deixar clar que tenim el taixe. Arturo, búscalo, per favor. Eh, crec que es diu Neville Jefe. Aquí el que manda soy yo y, soy el entrenador, soy el head coach y soy el que manda. Y el día que yo me marche, se marchará también, ahí estarán. Eh, eh, pero, pero ahora sí, cuando me pregunten por el cambio de ir, no, es que mi cuerpo técnico, pero no es tu jefe, pues si es tu jefe, asumí yo. Neville fue unas semanas. Para ser claros, yo soy el entrenador principal del Valencia Fútbol Club. Lo voy a ser durante el resto de la temporada. Si yo me voy, Paco se irá también. Él ha venido a sumar al cuerpo técnico. Acepto que igual queráis apretarme por ahí, entiendo la pregunta y eh, que venga ahora podría parecer que pasa algo. No, no llegué aquí con nadie. Seré probablemente el primer entrenador de la historia que viene sin alguien del cuerpo técnico para ayudarle. Yo no quería venir aquí con cuerpo técnico inglés, con gente que conozco de casa, no, quería incorporar a, un asistente que conoce eh, esto y eh, es suficiente. Yo soy el jefe, yo soy el que manda, yo soy el máximo responsable. Pero después no, es que mi cuerpo técnico me ha dicho. Mira, yo voy a hablarte en, una persona que eh, Eh, va ser jugador, és una persona ja major, mm -hmm. és eh, jugador del Mestalla, no sé si arribar a debutar en el València de primera divisió, eh, i a mi m'agrada parlar amb la gent que, que té més hores de, de futbol que jo, jo no tinc, però bueno... Perquè sempre deprèn. Eh, sempre se depèn, i, i en aquestes coses pues, val la pena callar quan una persona d'aquestes parla. Mm -hmm. I li ho he dit, dic, que, dic què te pareix, Esteves, de Pusol, i dic, eh, què te pareix... Això, és, també ha estat molts anys d'entrenador en les regionals, en les categories aquestes de, mm. de, de Brega. De Brega, vale? Mm -hmm. i m'ho ha dit, fa este home no està ni per entrenar juvenils. Fa, estar sentat en una banqueta necessites moltes hores de rodatge, pegar-te molts bacs, moltes trompaes, i fa lleixina, pues, eh, igual fas algo. Fa, però este xic li han donat un equip que això, vamos, no sap, esto no sap ni per on va. M'ho ha dit aixina de clar. És una persona que ja té la seva edat i, i ha estat vaquejat no com a jugador, sinó també com a tècnic de, de categories inferiors. Ahí damunt el contrast era tremendo perquè tenia a lo contrari, que és Simeone, que té un control bueno, del minut 0 al 90 de partit, correcte. està xiulant el partit mhm. des de la banda ell, Simeone és el que pita el partit, sí, sí. Eh, en Chestos està damunt, mm. contra, quan fa l'1-2 en Seira aquí Dracó que canvien el dibuix, vull dir, és tot el contrari. Entonces, mm. el contrast ahir va quedar tan evident que Neville estava desbordat per la mm. situació i l'altre tenia un control absolut. L'escena ja és eh, per a que transcendisca de la geografia nostra a tota Espanya, inclús ja suposa que haurà arribat a, a les Islas i hauran vist l'escena de, de, de Gary Neville, esperpèntica, és una situació esperpèntica i, i sobretot jo el que me quede al final, que, lo que és el que més mal me fa és que el vestidor li ha perdut per complet si és que la, tenia el respecte a l'entrenador. La imatge del xoteo que tenia la banqueta... Varios futbolistes eh, descollonant-se, Parejo era un dels assenyalats i justament la imatge de, de Cero Movistar dissa que, dissa que a Parejo jo crec que fora dels jugadors que estan de burla... Hi ha, hi ha una imatge que jo estic vist este matí on sí que sembla que se rica, que no sé si està riguent o en aquest moment l'ha pillat la boca oberta perquè està parlant en Parejo en el moment en què li diu jo no t'he dit res. Claro, Parejo és el que li diu, però si jo no t'he dit que salgas, o algo així. Correcte. Mm, perquè Negredo es veu que quan eh, en una d'estes que entro i salgo, li diu, cabrón, me estáis haciendo salir vosotros, <clears throat> i Parejo és el que li diu, jo no t'he dit que salgas en definitiva, s'ha perdut la, la, el respecte a l'entrenador. Completament. Julen, la teva visió. Quan hi ha sensació de descontrol, mm, lo normal és que siga perquè n'hi ha descontrol. No? Entonces, això és el que transmitís ahir eh, tota esta... Perquè, a veure, eh, en situacions normals eh, que un entrenador se xire i discutisca en el seu col·laborador o en els seus col·laboradors, que així són molts, uh mhm. -huh. un canvi mm, entra dins de, de la normalitat absoluta absoluta, Manolo. Sí, sí, sí. Jo visitaré, sí. però respecte a teva opinió. O, o, ocurrís en este cas en una situación de, de, de máxima tensió, en un moment eh, que passa l'expulsió, estàs, estàs palmant el partit, però és que són 4 minuts. Sí, perden 4 minuts. Llargs. Eh, perdent un partit que encara pots empatar. Complicat, però encara pots empatar. Perds un temps ahir que, que dona la sensació de, de, de que de que no... Això és no, que no tens idea de per on vas. No n'hi ha res és clar, perquè, a veure, jo no sé si era el canvi Negredo, si el canvi era Abdenur, podia haver-lo posat davant el centre també, perfectament, o el canvi era Parejo, però a veure si arribaves un poc millor en aquests 7, 8, 10 minuts que quedaven, no?, però bueno, la sensació és eixa de, de, de que has tirat ahir pues, eh, per una indecisió, per, per no saber molt bé què fer, pues, has tirat pues, pues, eixos minuts que, que, bueno, que eh, pues, tenies eh, era l'opció que tenies d'intentar arreglar lo que, lo que estava passant, no? 12 i mitja, i ara entrarem en la segona part, la de les rialles, la de la gravetat de les rialles, fonamentalment, hi ha que apuntar un nom, que Senzo Pérez ja que dir-ho mm. clarament, perquè és que a més, dir, és que no se pot negar, és que se veu en els imatges com està absolutament descollonat en la banqueta el jugador argentí del València Club de... L'eterno lesionat. Mm. 12 i mitja, fem una pausa per la publicitat, tornem, sentim alguns eh, whatsapps, entre el de Pepito de Museros, i, <laughs> i continuem, vinga, així en eh, Esports 90 sentit fins a la una de la matinada, en eh, el día de hoy, hablan de las consecuencias de esa derrota, una tesaït del Valencia delante del Atlético de Madrid. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Fundación Laboral de la Construcción. Fórmate con nosotros. Cursos adaptados a las necesidades de las empresas y los profesionales de la construcción. Con centros en Valencia, Castellón y Alicante. Infórmate en el 900 11 21 21 o en comunidadvalenciana.fundacionlaboral.org. Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Comunidad Valenciana. Aprender a construir un mundo mejor es nuestro trabajo y nuestra pasión. Recuerda, 911 2121 Tranquilo, tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 32, eh, la pregunta en el dia d'avui, ja la sabeu, renovaríeu el vostre abonament de temporada vinent si continua Gary Neville com a entrenador, 629980336, esta és la pregunta i estes són les vostres opinions. Whatsappéame Whatsappéame Bona nit soc Pepito de Museros i per supost que renovaré el meu passe encara que Peter Lim renove el borinot de Gary Neville. La pregunta no m'ha agradat, Manolo. No m'ha agradat. I bona nit, Manolo i companyia. Doncs pues jo, l'any que ve no me'l vaig a renovar, estira Gary Neville o estira Pep Guardiola. Perquè fa dos anys ja me'l vaig traure, eh? i la temporada va ser la de l'eliminació del Sevilla. L'any passat no me'l trac i ja veureu l'any passat la temporada que farem. I me la vaig treure per guany i estem veient el que estem veient, així que a partir d'ara, cerveseta, tapeta en el bar i a veure la tele de futbol. Bona nit. Soc Juan de Benifaió i jo definitivament, després de molts anys tenint el passe, si continua este senyor, no pense renovar. De fet, ja fa diversos partits que no vaig al camp perquè va posar-me nerviós i de mala llet i després estar tota la setmana cabrejat, preferís no anar i així no m'eviteixo els problemes i a molta gent inclús ni vol el València perquè total, per ficar-se mala llet no val la pena. Buenas tardes, eh, mi nombre es Jorge Juanes, llamo desde Valencia. Rotundamente no, pero ya no por la temporada que están haciendo, sino porque no hay indicios de que este hombre, Peter Lim, vaya a cambiar absolutamente nada para la temporada que viene. Por lo tanto, si quiere seguir tirándose piedras contra su propio tejado, pues nada, que continúa así y ya está. Bueno, a Valencia y a ver si a ver si hay un, milagro y este hombre puede saber los ojos y si se da cuenta de que esto no, no va a ninguna parte. Soy Luis, Zamora Jericó y quiere desde Alcácer. El problema es que si personas que porten de guancho o 15 años, renovanse el pase automáticamente, Pero no perder el asiento. Pero yo te digo que si te reservaran el asiento un año, por ejemplo, el año que ve está en Garineville, eh, no ni pero vamos, ni la mitad de gente. Pero para no perder el asiento, la sorqueña, que si que 30.000 aficionados o 30.000 abonados, que todos los años renoven el como a mínimo. Hola, bona nit, sóc Vicent. Ara mateixa eh, no renovaria, ja no sols perquè estiga a Neville, sinó per el, el projecte que veig ara mateixa. Hola, soy Javi de Valencia. Yo no tengo el pase de, del Valencia, pero si tuviera el pase y renovasen a Neville, <laughs> pues no lo renovaría, la verdad. Y menos eh, viendo el camino de la, temporada, si, parece que como siga todo no, no estaremos el año que viene en Europa, yo no lo renovaría. El meu nom és Gustavo i participé des de Benimodo. Jo diria que per supostíssim que no, no, no renovaria amb Neville a la banqueta, ni amb Neville ni tampoc amb qualsevol principiant via Mendes. Per altra banda, volia comentar-te, Salva Afogado, que només volia eh, dir que no compartia la, la teva opinió de que indiferentment de que amb Neville o no els aficionats renovaran mateix l'abonament. Simplement era això, que no, que no tenia la mateixa opinió, era simplement diferent. Gràcies, eh, vos escoltem i disculpeu. Hola, buenas noches, soy Ángel de Valencia. Pues la verdad es que como un valencianista posiblemente sí que renovaría, pero me costaría mucho, ¿eh? Lo tendría que pensar y, la situación sería complicada cuando te el momento de renovar. Venga, buenas noches, Amun Valencia. Buenas Manolo y Salva. Soy Dani desde Londres. La verdad es que en caso de tener el pase eh, no creo que él renovara. Y mira que soy valencianista. Pero, pero eso ya, ya clama al cel. Bona nit, siempre good night. Jo la veritat és que m'ho pensaria molt traurem la vent l'any que ve si, si Eri continua a la banqueta del València i si la planificació esportiva no, no, canvi, no canvia però jo m'ho pensaria però per exemple el meu pare que, que ve amb mi al futbol jo crec que ell no s'ho pensaria ell directament no se'n trauria com jo crec que moltíssima gent que este any està patint massa lo que no ens mereixem, la risa, som la risa de la lliga, en els diners que hem gastat en fitxajes i que, i que estem així com estem ara mateix. 12 i 37, el dilluns que ve més temps per a l'opinió. Corolari del... o conseqüència derivada de les imatges que eixes ja es queren ahir mateix eh, les rialles d'alguns jugadors, fonamentalment eh, se viu rere menys a i fonamentalment el que està absolutament mort de riure, com si estiguera veient una de Pajares i Esteso, és Enzo Pérez. Situació, més enllà de que penseu sobre Enzo Pérez i de si hi hauria que sancionar-lo o no, eh, lògicament, a mi el que me diu això, i ara entrarem en debat, és que no creu en este tio i se'l prenen a xunga. Una altra cosa són les formes, no? I això també n'hi hauria que parlar o que tenint en compte que estàs en una banqueta i en un camp de futbol eh, n'hi ha moltes càmeres que te van agarrar. Eh, mm. També, bueno, això te demostra bueno, que els se la bufa, que els agarren... No. Les formes són lamentables, pero sí, sí, directament a mi me, me demostra que, vamos, eh, no se té absolutament cap respecte per l'entrenador i això va ser la gran cachondeo i no se'l creuen, vamos, però, però, eh, per en absolut. No, i que ara que se preocupen tant de que no se'ls veja quan parlen, que se fiquen la mà, no. Mm. Això vol dir que és no, que sí, sí. li la pela igual. la situació en aquesta al València. Sí, sí, o sigui, sí, anava, anaves perdent un partit, eh, vulguem que no, toquen fusta, però la Lliga encara queden partits i si no guanyes més partits te vas a veure una altra vegada ahir baix, perquè sí, sí, n'hi ha equips sí, que van guanyant, l'Espanyol sí. ho ha mm. guanyat, o sigui sí, sí. que te poden ficar una altra vegada en el fang i esto li, li té igual. Esto no igual. O sigui, Enzo Pérez, justament, que és un futbolista que se lesiona cada 5 minuts, pues mm. justament a este li, li té igual. També és de veres que l'entrenador ha fet que els, els jugadors, amb decisió d'entrenador, de li preguen el respecte. Ahir, per exemple, Gary Neville, per segon partit consecutiu en Mestalla, s'enganya en tots els canvis. Mm. Inclòs el, el de Negredo, d'ahir. Perquè el sainete de Negredo... La primera decisió covard de Gary Neville és sentar a Parejo. Clar, en l'alineació. Baix el meu punt de vista de l'alineació, però vale, imagina't, eh, vol, preserva, vol, vol reservar-lo per al partit de Sant Mamés, que és un partit important d'Europa League, el partit d'anada i tal, vale. Però quan se te lesiona Enzo Pérez, Traoré Danilo Barbosa, Sí que eh, jo el vaig veure, tres balons que tocava, els tres anava per terra i a soles. Que expulsen a Darlan Santos al final per culpa d'ell, sí, perquè sí. perd un baló tonto Correcte. en, en mig del camp i mm. acaben expulsant ah, sí. a Darlan Santos. Jo crec que els canvis és que no encerta ni una. No encerta ni una decisió i s'entrenador. entrenador él o el, o el cuerpo técnico, el mega cuerpo técnico. Yo, bueno, va, no, no, no, simplement, no, simplement una reflexió que igual les anant un poc més allà, eh, una, una preocupació que jo abans t'ho estava traslladant, mhm. Manolo. Uh -huh. eh, tota aquesta situació mm, en la que es veu ara aquesta temporada del València i si la depenent del projecte que vinga la pròxima temporada, a mi ja la preocupació ve per si, aquells jugadors que estan responent en aquest equip, que són contadets, contadets, no sé si algú ja a última hora la situació i dirà, escolta, pues, eh, jo a mi ja no me convé estar així. És una, una situació que també podria donar-se. Mm, és una situació que a mi me preocupa, perquè igual, igual veuen la seva trajectòria tallada, perquè si l'equip comença a ser un desastre o el club comença a ser un desastre en l'aspecte esportiu, pues, a última hora, mm, no sé, tot el món vol estar així mm, quan sent la camiseta, però arriba un moment en què diu, senyores, jo... I això és jo, una situació que jo, a mi me preocupa. Jo eh? me dóna la impressió... No vull dir noms. De eh? que tenen tots tan clar que la plantilla este estiu la, se va fer com se va fer mm. i que la propietat està a tants quilòmetres de distància i que més o menys delega en l'agenda si tal i mm. qual, quasi no n'hi ha una consciència de, de que ningú aprete. I crec que este vestidor no sent la pressió. Quan la va sentir perquè ja se la volen molt avall en la classificatòria, eh, van salvar com pogueren dos partits, que va ser el del Espanyol i el del Granada, l'equip més o menys amb eh, cert rendiment de cobertura d'expedient ja sap amarrar aquests partits, al igual que el de Màlaga, però res més, i me dóna l'impressió que és que així, vull dir, jo crec que els mm. vestidors no són conscients molt de, de, de, de, de, de, de, de la samarreta que duen. Mm. I Neville en quina baqueta està. I perdona, perquè no, no, des del primer dia no, no, ho vas dir jo. Però porto ahir la frase que queda emmascarada dins de l'explicació ridícula del, del Sainete, Pero ahí la rueda de prensa dura más minutos y una de las frases es, es que delante teníamos un super equipo como el Atlético de Madrid. No, perdona, es que en Guany el Valencia le traía 20 punts a ese equipo. Mira, esa es la columna de Wii de, de, Julián Montoro. La columna de Wii de Julián Montoro sí, es, sí. es, es, escolta, que estos dos mateixos equips el any passat va ser el València que li passà per damunt a l'Atlético. Okay. L'Atlético ha continuat la seva línia, però és el València que s'ha desviat de la seva. Crec que més o menys venís a dir sí, Sí, sí, sí, sí. sí. Eh, la risa... Jo realment és que no sé de què, de què se pot riure uno quan està ahí, no? Perquè jo, a mi m'ha cridat vull molta gent quan ha vist les imatges dient estàvem 14 mirant el partit, estaven 20 o 24 en la penya mirant el partit i ningú s'estava riguent de la situació. Ningú. Estaven indignats, estaven en tensió, fes el canvi ja, eh, fes algo. Però riguense ningú, riguense. oui, sí, oui, oui, sí, el, el València avui és... Eh, el, fes fesberriure nacional. Efectivament. No, no vos recordes... El València... Ai, perdó, no, no... I, i, i bueno, pues, eh, no, sé, no sé si la situació és per a, per a si Jo done algun dato. Mm, la pitjor puntuació en els últims 20 anys, crec, no? Sí més lluny de la Champions que mai en la història. Correcte. Pues, ala, a riures. Però, però és, de, és de veres... És interessant lo, lo de l'exigència que, que diguem de la propietat eh, allà, tal... Sí, sí, però jo crec que portem ja molt de temps, eh, diguem que aquesta exigència i aquesta injecció que, que havia ahir eh, va desaparèixer l'estiu passat i, i, i, bueno, i si no, si no se prenen eh, mesures i decisions importants, pues, pues, eh, el risc de, de, que, de que la indefinició i, i de i la falta de, d'integració de, de, de, de xors i, i, uh -huh. i mhm. de tensió per, per la camiseta i, i per traure resultats pues, pues és la que és ara mateixa no? jo a Suso el veig molt desaparegut ha desaparegut de primera línia està molt però desaparegut Suso està, està fent el seu treball està... està fent el seu treball això ho volem aquest estiu Clar, eh, bueno, és que és una, no, una figura no, clau. No, eh. no, no. Sí, sí, això, això està clar. No, és, que, és que a aquestes altures de l'any passat el director esportiu i el secretari tècnic estaven fent el seu treball. Correcte. No, no. Pues I se, ara també. I se va veure en estiu? També. I se va veure un estiu? Pues no se va veure? Ara també. Si després arriba juny que... i juliol i va a tope l'aire, doncs pues, bueno, pues, pues estarem en les mateixes a travegar. Però bueno, a dia d'avui Suso està fent el seu treball. Jo me referís, eh, Julen, per exemple, partit d'ahir eh, és un partit molt mediàtic, és el partidazo de la jornada, perquè és aixina com, com el bategen, eh, se veu perquè avui vídeos en el canal YouTube de la Liga tens tots els que vulguis d'aquest partit eh, la pulsió de l'Anna, no sé què o sigui, vull dir, és el partit que més imatges genera, eh, que més declaracions genera després no escoltaven a Masuso quan és el recurs de la televisió que fa els partits director, el València no té un portaveu com a tal el Barça ara s'ha inventat a una consellera que és una dona que ha de, de futbol fa dos anys, perquè es, es nota molt que, que tot el que sap és recent i, i, i en tots els partits diu el mateix. Mm. La, la, la pressió, el rayo, no s'ha no plantejat unes línies molt avançades, però la dona ahí si parla, en el València no n'hi ha aquesta figura, podria ser Suso qui es quiera donar la cara, com és Robert molts partits i tal, i Suso no està, o sigui, vull dir... És signific... Per a mi és significatiu que Suso no estigui en esa primera línia... Que abans sí que estava. Defensant a Neville... Va eixir el dia que havia que estar, això és es deberes. Correcte. Sí, I, sí. I ho va fer molt bé no. coses com siguen. I ja està. Però sí que sé que d'un temps a esta part jo el veig diluït. També és molt possible, també és molt possible que, com diria el clàssic del Pedro Cortés, València és molt pequeña. Tots sabem que Suso no és especial, no li entusiasma precisament l'actual entrenador de València. I si ho sabem nosaltres, l'actual entrenador de València ha de saber-ho també. Claro és possible que per allò Suso hagi decidit passar a un segon terme diu jo no isc però no, és, molt, és molt fàcil no, volia, perquè ara ah, ah. mateix l'entrenador sí sembla absolutament inamovible jo, no, simplement una aclaració, perquè abans eh, Julián estava parlant i, i, i me pensava que havia acabat i, i, i, i he volgut parlar, però no, no havia acabat. Eh, per el tema de, de, les, de les risques de... A mi me recorda quan, quan aquest grup de, de gent que veu al jefe que, que, vamos, que, que no l'aguanten no, o no li tenen gens de respecte i estan esperant que tropece i quan, trope, i quan tropeça diuen tots se, se riuen i diuen una més no? s'estan esperant, esperant el fallo o, de, del, del jefe perquè que no se'l creuen, Diu, vamos a ver este, a ver ahora què nos va a hacer. Pues és això, simplement a mi me dona aquesta imatge, és la, la situació d'una situació eh, en el vestidor completament eh, trencada, o sea, trencada en l'aspecte de que no se creuen absolutament ni el missatge I ni sense, la figura. I, sen, I sense cap tensió. I sense cap tensió, també. Sense sí, cap tensió sí. del, del paper, vull dir, eh, ara ho dia... No, comentàvem quan... quan no, però Vicent ara ho acaba de resumir molt bé, diu, és el partidazo, Escolta. tantes cames, tal. D'ahir se moltes imatges però és que d'ahir no va ser una bona imatge del València, a excepció del gol de, de, de Paco i Xerixef. Però ho comentàvem eh, des, de, des de la desaparició de la figura de Rufete. Eh? Uh -huh. En aquest no hi, ha, no, hi ha, no hi ha cap pressió de... De res. De res, absolutament. Ho comentàvem un dia en una tertúlia. Sí. 12 i 47, vinga, l'última pausa i tornem per a tancar. a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. hijos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent i Silla. Si t'agrada l'esport, esta és la tegua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua ràdio. 12.48 y eh, vull acabar el de hoy, eh, no sé si ens donar temps encara algun tema més, però sobretot amb dos noms propis. El primer ellos és Diego Alves, val? Eh, no per la rada d'ell. Un gol que li por per baix de las al porter eh, no és un problema, si més no, per a mi és el problema la manera de tirarse de Diego Alves. Eh, I de fet ahir, en, en una eh, descripció molt gràfica dèiem que a més que no s'havia fet la, la d'Alina Morgan, ¿vale? en el moment dice de Camés, del porter. Però sí que és cert que el dia de l'Espanyol, sí que és cert que el primer gol d'ahir pot fer alguna més, sí que és cert que el tercer gol d'ahir també... Eh, lo que sembla és que a Diego Alves no li penalitzen les errades, com li penalitzen altres porters, però d'això no té la culpa Diego Alves, si més no l'entrenador. Com esteu veient, perquè també és el que, i seria injust dir-ho, contra l'Espanyol fa dos parades de mèrit, contra Granada també fa un parell de parades de mèrit, ahir trau una mà que acaba en el travesser també de moltíssim de mèrit, igual que diguem una, altra, una cosa, diguem l'altra. Com esteu veient la figura de Diego Alves des de que ha tornat? Perquè ell ahir se va mostrar una miqueta molest quan li preguntaren bueno, la inactivitat igual t'ha puc passar no, jo ja sabia que el dia que tornara m'anàveu a preguntar a sol dia que erraran alguna jugada com esteu veient la figura del porter de Diego Alves? Jo és que la figura de Diego Alves, a banda de les seves qualitats com a porter, que darrere les té qualsevol, uh mhm. -huh. jo la veig com l'única figura en jerarquia que avui en dia tenia en eixa, en eixa plantilla, entre cobetes, no? Uh mhm. -huh. eh, és l'home que tindria que marcar o per quatre hores mitja a la defensa o al resto es pega, de... Es eh, pega, Per això t'ho dic. I ho, hem vist, hem vist hem en Movistar, la, la, eh, que està xillant-li a Jaifo eh, que tinguera cuidado justament en la pèrdua del primer gol. Això li, feia, falta al València. I jo a Diego Alves Escalves també com això, com la figura jeràrquica que, que fins que ha tornat li faltava a l'equip. Jo, més allà de que és normal que, que 8 mesos eh, en un moment donat pues, pues, factura no, claro, es que normal. no, no, no es, a lo mejor no, no has acabat de agarrar el, el, el punt no? Uh mhm. -huh. però jo, <laughs> vamos, pense que és un porter que te dona punts que és el més important sí que és de veres que eh, no sé si en, com a conseqüència de tot, es, tot això que parlem en general, el veig un poquet endiosat mm, el veig més apujat que, que altres vegades no sé si noteu eh, eixa... Sí, jo, jo és que parli fa poc i, i me dona aquesta sensació. Eh, de les decisions que ha pres Neville jo crec que és de les coherents. Per a mi és el millor porter d'estrès, per a mi. Mm, és un tema personal, però jo... jo eh, que estiga millor o pitjor, pues, ho sabran els entrenadors. En este cas jo crec que Ocho Torena és qui millor sap quin és el que està millor. Eh, I jo veig que eh, el seu caràcter és molt complicat. El caràcter de Diego Alves és molt complicat és, és millor que siga titular que no que siga mm -hmm. suplent, perquè suplent li pot fer la vida impossible a titular, com va fer-li la guaita i li guanyar. Que calla la fi és una guerra, eh, a veure qui pot més. I, que eh, és puro per ell. I, en aquell I, cas... Així és la competència. Guanya el brasiler. Ara mateix, pues, ahir, eh, el públic n'hi ha un moment en què to, bueno, tots els partits en Mestalla últimament se correja Jaume Domènech. És un, això és una realitat. I se detalla a Albert, li, li, li cau com una pata en els ous però així n'ha de clar. Per ser gràfics, és una expressió molt valenciana, així n'ha de cau a Alves. I damunt d'ahir, quan rep el tercer gol, que és una errada claríssima d'ell, que mm -hmm. ho mhm. reconeix, en aquest moment el part del públic pues, com que se burla, diu Alves, que és quan ell s'encara mm -hmm. Correcte. i li pregunten... Jo veig que és un tio amb en molta personalitat en aquest sentit, i, però per a mi suma. Per, estic d'acord amb Julen que per a mi, i en aquestes situacions delicades, jo crec que, que suma. A partir d'ahir, que sí, que la seva personalitat eh, n'hi ha vegades que se n'excedís i que està endiossat també, jo ho veig així eh, el segon home que jo vull que il·ludir és Parejo a Parejo li encaigueren de tots els colors la setmana passada després de les dues errades davant de i Bilbao ahir per exemple la errada que té Javi Javifó que no vaig a matar Javifó per, per això però si la rada que té el Javi Fuego la té Parejo s'incendia Mestalla i després ja que vore la falta de circulació de pilota que té este equip quan no està Dani Parejo mm. a la fi és que Dani Parejo té defectes com a futbolista que no és perfecte però ja ara començarà vislumbrar també que és el que te dona és que està en una posició que se, se veu molt i és el que tot dona el futbol i també és on se veuen més les errades. Uh mhm. -huh. Si Parejo falla, ho tot el món, però també si Parejo no està, també se nota perquè el València no té futbol. És una situació complicada, <laughs> la que ocupa Dani Parejo, la situació sobre el tècnic de xoc. Eh, ha sigut també una, tradicionalment una figura controvertida per, històricament en, en, en els equips de futbol. El que reparteix el xoc és el, també el que te dic, <laughs> on se veuen més les errades. És així, no? Jo, jo crec que inclús la que li Xiula eh, sap que és Necessari. indiscutible eh, uh mm-hmm. -huh. en l'equip. I, i, i n'hi ha molt, molt, molt d'aficionat que, que té aquest costum de a la, a la, al xor que sap que pot i que confia i, i que té que ser que té que agarrar aquesta responsabilitat li apreta li apreta més inclús que, que altres que a millor ho mereixen més uh mm-hmm. -huh. per, per, per borrar-se, per tal, per qual no? Eixa és la meva impressió. A partir d'ahí, eh, la errada és no haver buscat un xor mm, que li puga discutir el... Tornem al, al, el puesto, a l'origen, no? Correcte. A, a Parejo, i, i bueno, és una errada molt important perquè, perquè bueno, mm, si no està ahí, efectivament, eh, tens que xorar una altra cosa. Jo me l'imaginaria pensant, un partit que pot tindre darrere un escudero, mm i llevar-me la pressió i de què perquè el valor o dos, o dos. Mm. I, sóc i, me i suplent claro. és el que pensaria jo Dani Parejo per a, mi, per a mi una de les grans errades on comença a perdre el partit és Issa. O sigui, és que tu ahir no també tens de futbol. Que també n'hi ha, un, ha una circumstància. Eh, Parejo ja ha xuat prou més que en tota la temporada passada. Mm. Eh? I queda prou per xuar encara n'hi mm, ha que barallar tots els eh, Sí, però, Màlaga, però no? Màlaga juga que és fora i en Mestalla no juga després del que passa contra el Bilbao. I a la fi, a mi, la suplència de Parejo me demostra sobretot un concepte, el de la por. O por a l'Atlético de Madrid, i per això li deixen la banqueta, o por a la reacció de Mestalla, run, run. i per això li deixen la banqueta. Però jo a la fi crec que amb els seus defectes, Dani Parejo és un tio que com dia, abans deia eh, eh, sempre suma, jo crec que Parejo, sí, per no? molt de tractors que tinguen en Mestalla, suma. El futbol passa pels seus peus, eh, i escolta, pues té errades com tot el món, i el que t'estic dient, que... Que, és, eh, que té errades que necessita, som, que necessita un futbolista darrere que li apete, com, de, com deia ara, claro. evidentment, claro. <laughs> però ara mateix, de lo que tens... Ahir tingué Neville quatre oportunitats de treure Parejo, com a titular i en els tres canvis. I Parejo no juga. És que mm. és inconseguible. Mm perquè és que en els quatre escenaris està més que és justificada la seva presència. Com a titular, per a mi l'únic que fa jugar al València. Jo no sóc pareguista, eh? Jo estic en Llorenç. Si tinguérem un altre futbolista, pues escolta, a veure quin és el millor. Sí, sé competir. No sí. perquè se diga Parejo va ser titular, però, Sempre se però no el té. N'hi que tiene dos, dos, dos jugadors per una posició. Se lesiona Anzo Pérez, perquè no és Parejo. Claro. No ho entenc. Sobretot quan en la primera part el Craneviter i l'altre, que és un tio que no ha jugat mai encara a la Lliga Espanyola, se fan els amos. Craneviter, ese se fa l'amo del mitjà del camp. Craneviter, sí, Matías eh? Craneviter. És I eh? és bo. Ese és el que tenia que fitxar el València en compte d'Enzo Pérez. El de River. I és el que tenia que fitxar el València en compte d'Enzo Pérez. Ese el boli Ayala. Clar, i Enzo Pérez encara no sabem, <laughs> encara no sabem de què és Enzo Pérez. No ho sabem, perquè ahir Enzo Pérez anava més perdut que una bala. Mhm. I això és una realitat, no, Manolo, i ho digués en la narració. Sí, sí. Com tenia Javi Fuego en una posició clara, Enzo Pérez no sabia on col·locar-se. Que sí, que li dona molt l'equilibri, és un tio que sempre la demana, es el típico no, que pero choca. Dona, dona, equilibrio si no está en, un fuego. Si está en fogo, él se descontrola y ya no es la balanza equilibrada. Si no, es verdad que en los últimos partidos había sido la balanza que había equilibrado el Valencia. Sí. Pero en fogo, ell se descontrola. Sempre, no està sempre en el no... I això el València ho nota. I ahir, l'últim canvi, per què no és que Parejo? En el famoso canvi de Negredo, per què sí, no és Parejo? Sí, ho he dit al principi, sí. Claro. Era una opció, també és que és, és, és, és molt pollo, Gary Neville. És que, llavors, veure, eh, que, que tu no treus el central quan t'expulsen un central. I damunt lleves un jugador de mig del camp que va i posa l'únic que havia jugat de central en la seva vida. <laughs> O sea, és que... <laughs> Fuego és l'únic sí, que havia jugat de central en la seva vida, des que estaven ahí. Va ser una cosa un poc incomprensible. A banda de Mustafi, que és el que quedava. Que, per cert, a Mustafi li fa un tratxe a mida al Jani Carrasco. Sí. Que, que, bueno, que sí, defensa de 3, però li fa un tratxe a mida. Certament, li fa un tatge a mira, eh, i el xou Bilbao. Teniu esperances. Has, has dit que Duris, no? has dit que Duriz a la millor no, no aplega, no? Que avui no ha entrenat. Que avui no ha entrenat. Sí, però a mi me preocupa més les baixes que té... És una eliminatòria que va dir moltes coses, eh? perquè va dir sobretot si, si realment l'equip eh, ha apostat ja definitivament per això uh -huh. per guanyar els partits que facen falta en la lliga indispensables i, i volcar-se ahir -hmm. perquè, bueno, sí, una vegada, una vegada estàs en quarts, si arribes, pues ja t'escanarem tot, eh? 12 i 58, senyors, pues ho veurem demà. Eh, perdó, dijous, això és el que veurem demà, però el que veurem és a Sant Pere a les 3 més quart en el Murciélago, la televisió. Sant Pere, gràcies. Vinga, un plaer. Toni Galindo, com sempre, moltes gràcies. Molt bona nit. Julià Montola, moltes gràcies. Senyors, ho deixem així, gràcies a Paula que ha amb nosaltres. Visitam-nos, anem a tancar. Eh, com hem dit, demà a les 3 sempre en el Murciàlago, Nosaltres tornem 11 i mitja. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante. La novena.